Leon eras theis cae Georgos. Leon eras Georgou Georgu thugatros tauten emnesteusato. Hode me egdunai therio ten thugatera hupomenon, mede arneesas thai diafobon dynamenos, to iuton ti epeneosen. Epeide sunechos autoe ho leon epeceito, Elegen hos nun fion men auton action tes thugatros docimasdei. Me allos de autoi dynastai ec ean me tus te odontas exelei, cae tus onuchas ec temei. Tu gar dedoicenai ten coren tu de rai dios diaton erota hecatera hupomenantos, ho Georgos cataphronesas autu, hos parigeneto pros auton, ropalois auton paion exelasen. Ho logos de loi hoti hoi rai dios tois pelas pisteuontes, hotan ton idion pleonecte maton heautus autus, hupogumno ososin, sin, eu alo toi tuutois ginuntai, hois proteron phoberoi cathes te ecesan.